դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1600 կրակոց։ Մասնավորապես արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է D44 դե տիպի հրանոթ եւ տարբեր տրամաչափի ականանետեր, ընդհանուր առմամբ արձակելով 62 արկ, որից 10 հրանոթից 52-ը ականանետերից։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից, Հակառակորդի նախարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների, ինչի արդյունքում հակառակորդը տվել է առնվազն 1 զոհ, որի մասին երեք հայտարարել է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունը։ Առաջնագծում իրադրությունը լիովին գտնվում է Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 00:45-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Գոր Ֆրունզիկի Խուդինյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Այսօր Արցախում նշվում է հայրենիքի պաշտպանի օրը։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նրանում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հայրենիքի պաշտպանի օրվա արդիվ։ Շնորհավորում եմ մեր քաջ զինվորներին, սպաներին, գեներալներին ովքեր իրենց ամենօրյա անձնվեր ծառայությամբ պաշտպանում են մեր երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունը, բոլոր նրանց, ովքեր օրհասական պահին կանգնում են սահմանը պահող զինվորի կողքին եւ իրենց անգնահատելի մասնակցությունը բերում հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Այսօր տոն է մեր ողջ ժողովրդի համար, քանի որ ինչպես բազմից նշել ենք, մեր երկիրը մենք պաշտպանում ենք բոլորս միասին՝ շինարարն ու բժիշկը, մանկավարժն ու բարերարը, հերավոր գյուղի բնակիչն ու սփյուռքահայ դպրոցականը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը կրկին ապացուցեց այդ անհերքելի ճշմարտությունը։ Հայրենիքը երախտապարտ է իր նվիրյալներին։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք մեր զինվորներին ամուր ոգի եւ ամփորձանք ծառայություն։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր Արցախի Պետական համալսանում նշվել է հայրենիքի պաշտպանի տոնական օրը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տոնական միջոցառումը մեկնարկեց համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների եւ լրատվության բաժնի նկարահանած փոքրիկ փաստավաբերագրական ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Բաժնի ղեկավար Զարինե Սարաջյանի խոսքով Ապրիլյան պատերազմի օրերին Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները իրենց մասնակցությունն են ունեցել, ինչպես առաջնագծում, այնպես էլ թիկունքում կազմակերպող աշխատանքներին։ Մենք ֆիլմ ենք նկարահանել, որտեղ ապրիլյան պատերազմը պատմում են ականատես ուսանողները։ Միջոցառմանը, որին ներկա էին բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ու ուսանողներ, հրավիրված էին նաև զինվորականներ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի երաժշտական ուղեկցությամբ միջոցառմանը տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներից կազմված թիմերը միմյանց հետ մրցել են հայրենասիրական երգերի իրենց իմացությամբ, մասնակցելով Գուշակիր Մեղեդին խաղ մրցույթին։ Տոնական օրվա կապակցությամբ համասարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը շնորհակալագրեր հանձնեց ապրիլյան պատերազմին մասնակցած մի խումբ ուսանողների երախտագիտություն հայտնելով հայրենիքի բոլոր պաշտպաններին։ Ես բոլոր խոնարհում բոլոր մեր բայց օգերացող է այդ ծուրտ կամ տարբեր եղանակային պայմաններում կանգնած է մարտական դիրքին գլուխը խոնարհվում է այլ մայրերի առջև ովքեր իրենց ծավալներին են զոհաբերել մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում նաև այդ ողորմության առջև ովքեր այսքան անհանիվներից հետո շարունակում են ապրել, արարել, Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանի հաղորդմամբ բուհի ուսանողության մեծ մասն այս կամ այն ձևով մասնակցել է ապրիլյան պատերազմին։ Ապրիլյան պատերազմին մասնակցած ուսանողների թիվը բավական մեծ է։ Բոլորը, ովքեր վիճակի են եղել, ասենք բռնելու կամ ավոր մեկնել են, նույնիսկ մինչև ծանուցագրեր ստանալու։ Հարցին թե այդ ուսանողների համար գործում են արդյոք ուսման վարձերի որոշակի զեղչեր, Վիտյա Երեմիշյանն ասաց, թե համասարանը չի կարող հանդես գալ նման նախաձեռնությամբ։ Ես ինչքան տեղյակ եմ կառավարությունում համապատասխան աշխատանքներ կատարվում են, սպասենք ես վստահ եմ, որ որևէ որոշում կլինի։ Նրա խոսքով այդ բացը կրթօջախը փորձում է լրացնել տարաբնույթ միջոցառումներով, մշտական ուշադրության կենտրոնում պահելով հայրենիքի համար սրտացավ ուսանողներին, Արցախի այսօրվա ու վաղվա պաշտպաններին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովը գումարել է 5-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը։ Բելալալանի ռեպորտաժը։ Նախքան օրակարգում ընդգրկված հարցերին անցնելը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորեց Հարինիքի պաշտպանի եւ Վարդանանց տունի արթիվ։ Այնուհետև խոսնակն անդրադարձավ 2017 թվականի առաջին երկու ամիսներին խորհրդարանի կողմից իրականացված աշխատանքներին, որոնց մի մասը բաժին է ընկել խորհրդարանային արձակուրդի ժամկետին։ Իսկ աշխատանքների մեծ մասը նվիրված է եղել նախորդ տարին մեկնարկած համանդրական բարեփոխումների գործընթացին, ինչն իր դրամաբանական ավարտին է հանգել փետրվարի 20-ին համաժողովրդական հանրակրվեով։ Ժողովրդի համար հիշարժանայտ օրը տեղ ունեցել համաժողովրդական կամ արտահայտություն, ինչի առիթով կցանկանայի շնորհավորել բոլորիս Աշոտ Ուհլյանը հատկանշական համարեց այն, որ այս հանրակրթվեն տարբերվեց միջև այսօր անցկացված բոլոր ժողովրդական ընտրություններից դիտորդների աշխարհագրական լայն սահմաններով։ Մեր արտասահմանյան գործընկերները մեծ հիացմունքով են խոսում Արցախում ժողովրդավարության, արկա մակարդակի, երկրի զարգացման տեմպերի եւ կազմակերպող քաղաքական գործընթացների ազատության ու թափանցիկության մասին։ Նոր սահմանադրության համաձայն 3 տարվա ընթացքում Արցախի օրենսդրությունը պետք է համապատասխանեցվի նոր սահմանադրությանը, իսկ այս հարցում մեծ անելիքներ ունի խորհրդարանը։ Իդեպ հիշեցնենք ենք, որ 2016 թվականի վերջին падգամավոր Վիտալի Բալասանյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվելու պատճառով վայրեր դրել падգամավորական մանդատը։ Փետրվարի 20-ին հանրակրվեի օրը թիվ 5 ընտրատարածքում անցկացվել նաև падգամավորի ընտրություն, որի արդյունքում падգամավոր է ընտրվել Վիլեն Սաֆարյանը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն այսօրվանիստին падգամավորը երթում տվեց եւ ստորագրեց երթման տեքստի տակ։ Ես ունեմ Վարեժտեր են կատարել ժողովրդի հավատացած պարտավորությունները պաշտպանել Արցախի հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Արցախի հանրապետության ինքնիշխանության ու շահերի պահպամանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության ազգային ու համավարտական արժեքների պահպանման համար։ Խորհրդարան մտած երկու օրենսդրական նախաձեռնություն այն է զինապարտության մասին եւ մարդու վերարտադրողականության առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքներում փոփոխությունների ու լրացումների մասին օրինագծերը, որ պիտի ընդգրկվեին այսօրվա նիստի օրակարգում պատրաստ չլնելու պատճառով հետաձգվեցին միջև առաջիկա լիագումար նիստ։ Իսկ այսօրվա նիստին խորհրդարանը ի գիտություն ընդունեց Արցախի գլխավոր դատախազության եւ քաղցարայության խորհրդի 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդումները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը Սիմոնյանը խոսելով կառույցի ворթեգրած քաղաքականության մասին տեղեկություններ ներկայացրեց նաև հետևողական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ, այդ թվում նաև հանցավորության ընդհանուր նկարագրի մասին։ 2016 թվականի հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործությունների 704 դեպք, 10000 բնակչի հաշվով միջինը 47 հանցագործություն։ Բացահայտման տոկոսում հաշվող հանցագործությունները 689։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճել է 240 դեպքով։ Չբացահայտված է մնացել 23 հանցագործություն, 23 հանցագործություններից մեկը սեռական անձեռնումը խելիության, 22-ը սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ են։ Ընդ որում մեկը պետական կամ հանրային գույքի հապշտակության։ Հանցագործության արձանագրված 240 180 դեպքի աճի, ինչպես բարձաբանում է գլխավոր դատախազը, հանցավորությունների հաշվառման մեթոդոլոգիայի փոփոխության արդյունք է։ Ըստ էության իրականում ոչ թե աճել են հանցագործությունները, այլ նվազել դրանք իրականում աճ չեն։ Հանցագործների հաշվառման մեթոդոլոգիան է փոխվել, մինչև այժմ հանցագործությունների մասնավոր մեղադրանքի դեպքերը եւ մի շարք այլ քրեական հոդվածներով ամրագրված հանցագործության դեպքեր որպես հանցագործություն չէին հաշվառվում։ Եթե այդ 334 նման դեպք կա, եթե այդ 334 դեպքը հանենք, ստացվում է, որ հանցավորության մակարդակը ոչ թե ըստ հաշվառման, այլ իրականում մոտ 20%-ով նվազում է արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Ընդհանուր առմամբ 2016 թվականին աճել է բացահայտման ցուցանիշը 2015 թվականի 92.5%-ի փոխարեն կազմելով 96.6%։ Ըստ բնույթի արցանագրված հանցագործությունների նկարագիրը 2015 թվականի համեմատությամբ հետևյալն է։ 2016 թվականին գրանցվել են առանձնապես ծանր հանցագործությունների 14, 2015 թվականին 6, ծանր հանցագործությունների 47, 2015 թվականին 76, միջին ծանրության հանցագործությունների 243 եւ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների 4 300 դեպք։ Առանձնապես ցաներ հանցագործությունների 8 դեպքով աճի գլխավոր դատախազը մեկնաբանում է այսպես. Խոսքը վերաբերվում է Ստեփանակերտում արձանագրված մեկ բազմադրվակ հմրամիջոցների գործին, որ մեկ գործով հարուցվել է 8 քրեական գործ։ Սրան հակառակ ցաներ հանցագործությունների քանակը նվազել է 29-ով, ընդհանրապես 2016-ին Արցախում արցանագրված 704 հանցագործություններից միայն 61-ն են եղել առանձնապես ցաներ ու ցաներ հանցագործություն։ 50%-ով մոտ կրճատվել է ցաներ եւ առանձնապես ցաներ հանցագործությունների թիվը հանրապետությունում։ 2016-ին 200-ով աճել են մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերը, 32 դեպքով աճել են սեփականության դեմ հանցագործությունները, 13-ով նվազել է տնտեսական հանցագործությունը եւ կազմել 11 դեպք։ 2016-ին նվազել են նաեւ պետական իշխանության, պետական ծառայության կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Այս եւ այլ տեղեկությունները, որ հաղորդեց գլխավոր դատախազը, ազգային ժողովը ընդունեց իգիտություն։ Անհետև խորհրդարանն գիտությունը ընդունել քաղաքացիական խորհրդի 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը, որից հետո մի շարք падգամավորներ հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Բոլոր հայտարարությունները փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած հանրակրվեի մասին էին։ Ազգային ժողովում իշխող քաղաքական ուժերը ողջունեցին հանրակրվեի կազմակերպչական ընթացքն ու արդյունքները, իսկ փոքրամասնություն կազմող ընդդիմադիր ուժը քննադատեց այն նշված երկու տեսակետից։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պատրաստում է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Այս մասին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկկողմանի հարաբերությունների ամբողջ սպեկտրը, քննարկվել է միջազգային կազմակերպություններում գործողությունների համակարգման վերաբերյալ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Նախարարները այցի շրջանակներում մասնակցել են արխիվային փաստաթղթերի ցուցահանդեսի բացմանը։ Սա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում առաջին քայլն է, նշել է Լավրովը։ Իսկանդերն այնպիսի զենք է, որը պետք է որոշումներ կայացնելիս թափեցնի ցանկացած տակածած գլուխ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Զենքի նշանակությունը չափորոշիչները թույլ են տալիս անուղելի վնաս հասցնել այն երկրի ենթակառուցվածքներին, որի դեմ այն կարող է կիրառվել։ Համապատասխանաբար Իսկանդեր կիրառելու որոշումը սերտորեն կապված կլինի իրադրության զարգացման հետ։ Ամեն դեպքում մենք այն որպես երաշխավորված հարվածի զենք ենք դիտարկում, եթե նման անհրաժեշտություն լինի։ Դա առաջին հերթին զսպման զենք է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Նա ընդգծել է, որ Իսկանդեր հրթիռային համալիրները պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին եւ այն կառավարում են հատուկ պատրաստություն անցած հայկական զինված ուժերի սպաները։ Սամադրական հանրակրվեի հաջորդ օրը իթիվս e այլ երկրների ժամանած դիտորդական առաքելությունների Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած պատվիրակությունը նույնպես իր տպավորությունները կիսեց լրագրողների հետ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախի հանրապետությունը պետք է եւ կարող է ունենալ անկախություն։ Այս մասին համանդրական հանրակրվեից հետո հայտարարել են դիտորդական առաքելությամբ Արցախ ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության անդամներ Վլադիմիր Եվսեևը, Վալերի Կորովինը եւ Ալեքսանդր Սկակովը։ Վլադիմիր Եվսեևի խոսքով Действительно, для нас Арцах это не просто вот какой-то участок земли. Իրավամբ մեզ համար Արցախը ոչ թե աշխարհի մի կետ է, այլ սրբավայր, քանզի մենք ականատես եղանք այն բանին, թե ինչպես է Արցախի ժողովուրդը ամենածայրահեղ իրավիճակում իրեն դրսևորում։ Ռուսաստանցի դիտորդները հանրակրվեի ժամանակ խախտումներ չեն արձանագրել։ Արցախի ժողովրդի իրավագիտակցության մակարդակը բավականին բարձր է, եւ մենք այստեղ տեսել ենք կայացած ժողովրդավարական երկիր, ասել է պատվիրակության անդամ քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը եւ հույս հայտնել, որ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել ապրիլին, այլևս չեն կրկնվի։ Մեզ համար շատ հաճելի էր տեսնել մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, որը օրորի ավելի է գեղեցկանում, առավել եւս հաճելի էր տեսնել արցախցիներին, նրանց անկոտրում ոգին եւ միշտ պատրաստ հաղթելու։ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության անդամները նաեւ նշել են, որ Արցախի ճանաչված չլինելը ոչինչ չի նշանակում, պատմությունը ջնջել չի կարելի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքական Fox TV հեռուստաընկերության մեկնաբան Ֆաթիհ Փորթակալի Մերիբան Ալիևի նշանակումը քննադատող ելույթից հետո Ադրբեջանում արգելել են Fox TV-ի հեռարձակումը։ Հերոստամեկնաբան Ֆաթիհ Փորթակալը լսելով, որ Ադրբեջանում արգելել են Fox TV-ին, ասել է. «Ինչ որ պետք է ասեի, հերոստաէկրանին ասել եմ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ»։ Նշենք, որ Fox TV-ի մեկնաբան Ֆաթիհ Փորթակալը Ադրբեջանի նախագահի կողմից կնոջն առաջին փոխնախագահ նշանակելու հետ կապված լուրը ծաղրելով է ներկայացրել, շեշտելով, թե Ադրբեջանում հորից որդուն անցնող կիսանախագահական համակարգ է։ Նախագահ Ալիևն էլ իր կնոջը նշանակեց առաջին փոխնախագահ։ Հիմա կարծնեք, թե ինչպես կարող է նման համակարգ լինել։ Եթե ժողովրդավարությունն Ադրբեջանում այդքան է, ուրեմն համակարգն էլ այդ կլինի։ Այնտեղ չկա մի մարմին, որին կարող են բողոքել։ Դա էլ ադրբեջանական տիպի նախագահական համակարգ է, հեգնական ժպիտով ասել է թուրք մեկնաբանը։ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի պաշտոնում կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակելու մասին Իլհամ Ալիևի որոշումը ողջունելով Ղազախստանի մահմեդականների միությունը եւ Կենտրոնական Ասիայում մարդու իրավունքների մահմեդական հանձնաժողովն ադրբեջանցի մահմեդականների աջակցությամբ առաջարկել են պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակել նախագահի Զոքանչին։ Ըստ ռեզոնանսի պատմությունը ցույց է տալիս, որ հենց Զոքանչը կկարողանա ապահովել ոչ միայն պետության սահմանների հուսալի պահպանությունը, այլև պետության ղեկավարի անձնական ապահովությունը։ Գազམ་ակերպությունների ղեկավարությունը կարծում է, որ պետական բարձրագույն պաշտոններում մերձավոր ազգականների նշանակելը պաշտոնյաների միջև լավ փոխհմբռնում եւ արդյունավետ կառավարում կապահովի։ Բացի այդ, փորձելով Ադրբեջանի նախագահին օգնել հուսալի կadrերի ընտրության հարցում, Ղազախստանի մահմեդականները պատրաստակամություն են հայտնել նրան 3 նոր կին նվիրել, որոնց նա կարող է պետության մեջ պատասխանատու պաշտոններ վստահել։ Որպես իսկական մահմեդական դուք 4 կին ունենալու լիարժեք իրավունք ունեք, հայտարարել են կազմակերպությունների ղեկավարները եւ այդ ամուսնություններն օրհնելու ցանկություն հայտնել։ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասանի հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Մարիենիին նվիրված միջոցառում։ Բացման խոսքով հանդես է եկել համասանի ռեկտոր Դոնարա Գաբրելյանը, ով գոհնակությունն է հայտնել հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի դասախոսներին եւ ուսանողներին նման միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի դասախոս Մանուշ Ավետիսյանը կարևորելով հայոց լեզվի դերը հայ մարդու կյանքում հորդորել է ուսանողներին անաղարտ պահել մայրենին։ Միջոցառմանը համասանի ուսանողները հանդես են եկել Մայրենին նվիրված բանաստեղծությունների արտասանությամբ ու հայկական երկու պարով։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում երեք կայացել է Ասմունքի հանրապետական մանկապատանեկան հոբելյանական 10-րդ մրցույթ փառատոնը։ Այս տարի մրցույթ փառատոնը նվիրվում է հայ գրականության երևելի սերնդի ներկայացուցիչներ Մարո Մարկարյանի 100 եւ Սիլվա Կապուտիկյանի 98-ամյակներին։ Փառատոնն անց է կացվում Արցախում, Հայաստանի բոլոր մարզերում, Երևանում, Ջավախքում, ասել է ծրագրի հեղինակ եւ ժյուրիի պատասխանատու քարտուղար Մարիետա Մակարյանը եւ նշել, որ ներկայացրած գրողների գործերից ամեն մի մասնակից իր ցանկությամբ ելույթի համար պիտի ընտրի երկու ստեղծագործություն։ Մարզասերների համար Երևանում ավարտվել է երիտասարդների ջյուդոյի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը։ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազբեկյանը նշել է, որ որ առաջնությանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, քաղաք Երևանի եւ ԼՂՀ մարզիկները։ Մեր մարզիկներից մրցանակային առաջին տեղ են գրավել երկու հոգի, երկուական մարզիկները զբաղեցրել են երկրորդ եւ երրորդ մրցանակային տեղերը, ասել է Իվան Ազբեկյանը։ Գլխավոր մարզիչը նաեւ նշել է, որ առաջնությանն աչքի ընկած մարզիկները կհրավիրվեն Հայաստանի Հանրապետության ձյուդոյի հավաքական եւ հնարավորություն կստանան մասնակցելու Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արտուր Աբ รา համի առաջիկա մենամարտը նախանշված է ապրիլի 22-ին Գերմանիայի Էրֆուրտ քաղաքում։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկը նշել է, որ իր համար շատ կարևոր է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը վերադարձնելը, եւ ապրիլի 22-ի մենամարտը մի քայլ է դեպի իր մեծ նպատակը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն, առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։